Kalbimana bu Ramazan Kainatla rahmet bulup Aziz İslam ümidige Ulu Rab'den nimet bulup Sura galbe nusretlerini Dualarda yaşlar döküp Nisip olsun bu ay bizge Saadet hem bereket bulup Botjoyining sardori bu fazilat ham barakatda yaxshiliklar darvozasi echilgan kang dog'dan bo'lib mujahidlar abidlar ham sajda qilib aytar hamda Rabbi uchun soqan yurak misol izlab qaynam bo'lib Rabbi uchun soqqan yurak visol izlab qaynam bo'lur kabi ma'no bu ramazon koinotqa rahmat bo'lib aziz islom umidiga ulug' rabdan nimet bo'lib bu muborak ushbu ayda kelgin cihat meydanıga mazlum ümmet baxti üçün turaydi biz bir saf bo'lib Qalma yolda rahat izlab Töhmətlərə bulma şahid Məhşər günü bulmuşsun bu ziyininğa hüccət bulur Rabitlar dağlarda hem qarğaylar dek durar məzmu Səbilərə musulmanğa yemirilməz qorğan bulup. fazilatlik bu kunlarda duo qilg'in ulug' rabbga kasun kafir mal'unlarning shavkatlari payxon bo'lib aslab rabni turg'in sobi changohlarda ham ribatda qayta qayta sifatlangan behish jannat armon bo'lib bilgin bu ay rahmat bizga mag'firat ham barakat bizga ketar ya yana chunki bu oy kelgan bizga mehmon bo'lib ketar yana çünkü bu oy kelgan bizga mehmon bo'lib kabimana bu ramazon koinotga rahmet bulup, aziz İslam umidiga ulu robdan nimet bulup ijobat qil ulug' rahmon g'iriblarning duosini nijotliq bir o'z fazlingdin kelmaydi biz sason bo'lib Pacha mu'min musulmonning günahini kıl mag'firat bu dünyada dunyoda tarqon zulm dardlariga darmon bo'lib Ya inatla rəhmət bulub əziz İslam ümidiyə Uluq Rəbdən nimət bulub Bu mübarək ushbu ayda kelgin cihat meydaniga Məzlum ümmət bəxti üçün duraydi biz bir